Так, так. Я не певен, що поліція постукала в потрібні двері, щоб одержати вичерпні відомості з цього приводу. Отець Етьєн повернувся до свого столу, розгорнув книгу споглядань і витяг звідти маленьку картку. Ось, панове, офіцер адреса якого тут зазначена, теж наш колишній вихованець. Ви можете звернутися до нього від мого імені. Ми попрощалися з отцем настоятелем і знову перетнули садок. Із дверей, над якими було написано лікарня, вийшов високий підліток. Він привітався, порівнявшись із нами. Під пахвою тримав книгу. Його погляд був серйозний і уважний. П'єр Маргла 20 років тому. Зауважив Бертрікс. Сторож очинив браму. Я востаннє озирнувся на ці мури, братчасту огорожу, крізь яку виднівся вкритий кригою басейн, прямі алеї. Весь цей ансамбль, ні один квадратний метр, якого не повинен був вислизнути з погляду отця настоятеля, коли той дивився у вікно. Так, долі людські воістину несповідимі, сказав я своєму супутникові. У третьому класі ліцею у мене був однокласник, який усім нам видавався малюком або дівчинкою, такий слухняний, сором'язливий. Ми кепкували з нього, бо мати зустрічала його біля виходу двічі на день. Перед самою війною я випадково дізнався про його смерть. Його тіло геть поколоте ножем витягли з босфору. П'єр Бертрікс похитав головою. Не такі то вони несповідимі. Адже матінка не могла бути вічною. Складніше було б передбачити іншу можливість, що ваш товариш сам колов когось ножем. Ми чудово поснідали в готелі у Живодані і о четвертій годині сіли на поїзд у бік Бастіт Сен-Лорана. Поїзд перетинав дику місцину, точнісінько такий краєвид, який за три століття тому назвали б жахливим. Уже злежаний сніг укривав гірські верхи до межі чорних ялин. В западинах глибоких зворів поступово густішав туман. П'єр Марла, уродженець але. Департамент Агар, Я, звичайно, інакше уявляв собі його юність. Людина з півдня. Але це не південь. Це не південь, зауважив П'єр Бердікс, що сидів поруч зі мною. Втім, майте на увазі, що ці єзуїти, вихователі аристократії та багатих буржуаз Німа, Монпельє, Безієра і навіть Марсе знали, що роблять засновуючи свій розсадник в умовах такого суворого клімату. Південні характери часто потребують гарту. Почувши це слово гарт, я мимоволі згадав різницький ніж, устромлений в груди третьої жертви Тополевого острова. Виявили розмову за цим Етьєном так, ніби П'єра Маргла ніколи не звинувачували в убивстві сказав я детективові. У вас справді склалось таке враження? Так. Ви робите із цього якийсь висновок? Боронь Боже. Боронь Боже робити висновки, засміявся П'єр Бердікс. «Е, до цього ще не дійшло. Ми ледве виявили кілька відправних точок. І лише. Я вирішив, що в такому темпі розслідування триватиме років зо два. І вгадав у півтемряві посмішку Бертрікса. Схоже, він читав мої думки.